Baionako hiru festivala diru arazoengatik gatik desagertzen edo desagertu dien bitartean, Baionako hiriak kulturzpor ekitaliaintzat hirurgei hirurgoi mila euro inguru emaiten du. Beraz, nora ulektu hautu horiek, hoktarako antoratuazen ez da baida, ez da diru banaketari mugatu da. Marie-Pierre Lamarck de coup La Rue au Jazz Festivalaren Bordescaria. Financement, bien évidemment qu'il y a un désengagement de l'État, mais euh, les collectivités, il y a des collectivités euh, qui prennent en charge. Euh, il suffit juste, Bayonne a fait le choix du sport. Publikoak ere parte hartu alizan et eta hoja Culture kultur spori Ce sont des étoiles qui vont venir, vous allez recevoir, toutes ces personnalités avec le tapis rouge, et c'est tout. Il n'y aura rien après. baina Bayonako kultura hautua asumitzen du. tout à fait, c'est un choix politique. Je rappelle d'ailleurs, en souriant un peu, qu'il euh, était dans notre programme, mais qu'il était aussi euh, dans le programme de nos opposants. Eta Vous le feriez, on s'en fout, c'est votre droit, vous êtes responsable de vous faites ce que vous voulez, mais ne supprimez pas quelque chose d'existentiel dans notre, dans notre euh, territoire. Apparemment... Hein faut faire du consensuel, du marketing. Euh. Azkenan, Baionako hautetxeak estatuaren jokaera salatu eta bere kultura politika defendiatu ondoren, aterabide bat proposatu du. Hiri elkargoak eskuratzea kultura eskumena. Le fait que nous puissions un jour porter ces deux compétences à l'aglo et par conséquent pouvoir traiter des sujets aussi importants que cela avec la dimension territoriale et aussi financière qui nous permettrait de dire oui à des choses auxquelles on est aujourd'hui en difficulté de dire oui.